Як камень да каменя выкладваецца ў брукаванцы, так і з успамінаў жыхароў складваецца гісторыя горада. Віталь Краўчынка запрашае наш пацар па беларускай сталіцы разам са знакамітымі мінчанамі. Мінская брукаванка. Усім добрага вечару, як звычайна па панядзелках выпраўляемся наш пацар па мінску, якога сёння ўжо няма. Але мінула жыве ў спамінах яго жыхароў. Сёння экскурсію па сваім мінску мінску тэатральным ладзіць акцёр тэатра кіном, артыст нацыянальнага акадэмічнага тэатра Мянкі купалы Раман Падаляка. Вітаю раман. Добры вечар. Ці можаш сказаць, што ты так, па-сапраўднаму любіш мінск. Не ведаю, ведаеш, я думаю, што у кожнага свой мінск і, і допустим калі я мінчанін у першым пакаленні то таксама мне ёсць любімыя такія месцы але сказаць што я такі вось уже на 100% гарадскі можа быть не скажу але ж ты кажаш э, для кожнага мінск свой так что ты маш на увазе под тым что свой мінск Вось, ну, свой твой мінск які мне падаецца ён складаецца з розных запамінам дзяцінства як ты з твоей вуліцы дзе ты там гуляўся на двары дзе ты пайшоў першую там краму там что-нибудь купіў там ты схадзіў першы раз паглядзеў кіно там кінконах 2 ці там э, э, першы раз хадзіў у нейкі там парк на атракцыёны там і потым уже уже як ну з узростом ты пачынаеш у тебе пачынаецца таксама і свой мінск такі культурны да? такі любімыя месцы як бы месца адпачынку месцы рэлаксацыі дзе можа схавацца дзе можна проста пагуляць дзе у Ну, дзе, напрыклад, як музей валуноў там можна э, дакрануцца да такіх да, да старажытнасці пэўным чынам нават рукой. Ну вось такім нейкім такім разрэзе. А дзе дзяцінства твою мінску прайшло? Ну вось наш дом это Чкалава э, каля старога э, аэрапорта і раней здавалася б зараз гэта цэнтр горада раней гэта была вёска я не так давно знайшоў фотаздымак нейкі вельмі стары там просто просто ідзе вёска і ўсё больш нічога няма ну сэнсе няма ні зараз якіх дамог э, вялікіх там нічога і гэта это была краіна горада і там лёталі яшчэ самалёты і гэтым гукам як бы <laughs> ну там такая дзіўная гісторыя калі ты засыпаеш уначы значит там побач э, э, чыгунка як бы э, сартырока ідзе значит цябе будуць там э, такія э, такія ну не, не стрымліваючыся крыкі там давай грузі туды-сюды а потом і ну, ну, так змягчыў а потым як бы ты э, калі ўжо амаш заснуў тады там садіцца с самолета у аэропорт и карацей вёска скончылася ну, пачаўся мегаполіс с такими гуками тебе варта было б хацець стать альбо пілотам альбо не ведаю не ты ведаешь это насамрэч это такое этот тэатр абсурда калі ўзнікаюць э, гэтыя гукі з мінска сарсіро зараз уже чамусьці іх не чутна няма іх раней гэта быў як бы такі такой драматургі зараз нават не напішаш там усё як бы апраўдана ўсё ўсё <laughs> эмацыйна і а гэта гэта ўсё такое ведаеш яшчэ вот з такім эхам ну такі як бы як ну, на іншай планеце такі яшчэ сіняя подсветка там далёка гэтых цягнікоў ну ты это здорово А наколькі важна адчуваць э, івогуле як гэта можна адчуць сябе мінчанінам что гэта быць мінчанінам что гэта значыць на твою думку А мне падаецца гэта калі ты доўга дзесьці паездзіў ці доўга не бываеш у, у горадзе і ты прыязджаеш і адчуваеш сябе дома то адчуваеш што як бы табе утульна ісці ты ведаеш маршрут ось мне, мне вельмі падабаецца калі ты ведаеш як ісці як можна ну аб, абысці то ці іншае месца просто чалавек які першы раз прыйдзе ніколі так не пойдзе як ты пойдзеш Вось можна як бы с, ну так я уже казаў можна схавацца дзесьці дзе дзе ніхто не ведае што ты там ёсць ну як бы вось і з таго што ты доўга не бачыш а потым вяртаешся і ты адчуваеш што гэта як бы ўжо частка твоего жыцця вось гэта напэўна ёсць адчуванне горада. Ну і частка твайго жыцця гэта яшчэ і э, тэатр студыя рунд. Я зараз ужо прапаную mm -hmm. пайсці па маршруце, які сёння прапануеш. Э, я так разумею значную частку твайго жыцця займаў тэатр студыя рунд. Сёння гэтая вуліца ён месціцца на вуліцы прытыцкага, а раней месціўся акуратна чкалава, так разумею. Ну так. Дзе менавіта знаходзіўся тэатр студыя рунд. Нучкалава. Ну вось мы уже пачалі такое невялікае падарожжа ад э, аэрапорта і зараз так падыдзем до да гэтага будынка пройдзем э, па вуліцы Чкалава мінуя э, цырульню потым трошки збочым у магазин дзе вось якраз я малы я знайшоў на вёсцы яшчэ на вёсцы у деда маленькі маленькі чемоданчик такі ну для інструменту для чаго ён быў і с такими пераводками ён старымі ну, звычайно клеілі таких дзяўчат нейкіх там все я знайшоў гэты э, чемоданчик як бы а, хадзіў малы колькім-то гадоў 5-6 у такі гарадскі ўжо лічыцца магазин я хадзіў з чемоданом за хлебам я прыходзіў значыць я вельмі а, э, скажем так по-дзелавому я его ставіў на паліцыю открываў як бы прасіў туды пакласці мне бохан хлеба даваў грошы э, клалі ты хлеб я яго защёлкаваў так ён такі шэренькі быў маленькі і вельмі вельмі так дзел дзелавіта як бы ну, без ніякіх эмоцыяў там я браў гэты чмыданы і знойшоў дадому Вось мы прайшлі разам з гэтай крамай потым вось э, мінуем зараз палац чыгуначнікаў таксама гэта плошча яна такая но ну, месца дзе збіраліся дзеці заўсёды ну там працавалі фонтаны звычайна і я зараз гляжу думаю як дзеці могуць там купацца там жыткая вода брудна ну дзяцінстве гэта як бы ввогуле ты не здаеш себе нейкі ну, чемаданам у краму сходіць нормально на ты, ты просто ты просто калі ты хочаш рабіць ты робіш ты як бы купаешься у гэтым фонтане і я памятаю мы там з бацькам гулялі і ён знайшоў нейкую цацку такую в этом фонтане нехта згубіў і божачки мой гэта цацка як бы но ну, вось я вось зараз бачу перад вачыма нейкі там гном ці хто гэта карацей гэта было ну ледзьве не зараз бы напэўна ну калі iphone знайшоў я не ведаю там у просто ляжыць там і табе кажу што гэта твой допустим <laughs> вы такая радость была что як бы это не перадаць праходзім далей палат чыгуначнікаў і уже набліжаемся да вуліцы э, зараз ну як бы калі мост пачынаецца там московская пачынаецца а вось там дзе зараз гандлю гандлёвы цэнтр мост якраз і стаіць э, мой дом а побач дзе зараз э, э месціцца дзіцячая трэця прыклініка знаходзіўся якраз гэты палац ну, ці то піянераў я ж не памятаю дакладнасць там дом нейкі творчасці ён бы такі з чырвона цэлы чамусьці і нават зараз вось задумаўся што можа быць гэта за будынак нейкі такі ну стары і як бы что там было раней цікава было даведацца і там з, здаецца двух ці тут двухпавярховы усяго быў і на другім якраз паверсе месціўся тэатр студыя ну гэта зараз трошки збочым унутр будынка тому что ну вось адчуванне тэатра мне пайшло толькі адтуль тому что як туды потрапіў те туды прывялі за того что чтоу подумали что трэба з гэтым нешта рабіць да но ну, моя сестра хадзіла гэтую студыю і калі мне сспомніцца тры гады то так трошки за руку у мяне таксама двяліка просто пасядзеў но я там доўга не сядзеў все ж таки там адразу уліўся у калектыў нешта там спачатку рабіў і так далей ну вось я кажу адчуванне тэатру э, от А, як бы там же ж усё просто ну ніякіх таких вялікіх пляцовак нейкі там вісіць тканіна як бы як як заднік там а, некая пляцоўка дзе займаецца чорная і ўсё як бы але ну здаецца гэта лепшага тэатра не можа быць да ты стаіш за кулісамі і чакаеш просто выхаду на сцэну. Я памятаю, была было нейкая там спектакль быў і мне была вялікая тэмпература там 1039 ці што. А як бы там усё завязана было на той, што як бы я паміж нумароў нейкіх там я выходжу нешта аб'яўляю. Ну карацей это першае акцёрскае выпрабаванне давялося ж такі з тэмпературай зараз бы так это дзіўна выглядае свого дзіцёнка не пусціў ніколі <laughs> але бацькі напэўна зразумелі што для мяне гэта важна і э, выправіўся ўсё ж такі на гэта прадстаўленне давялося аб'яўляць гэты нумары і нават тэмпературы ўсё ж таки перадолю таму гэта ну прага такая да тэатра я адтуль я думаю і вось гэты будынак ён стаіць таксама і зараз у вачах тому што як бы ён у ну, нагадвае такую утульнасць і хатнясць можа, можа быць такую ну, студыйнасць таго, што адбывалася. І вось гэта ну вельмі ну, не ведаю так цепланя такая ад гэтага. Нават чырвоная цэгла аддае нават ужо пасля таго, як я палілі яе паклалі ўсё ж такі яна ўсё адно аддае гэту энергію, напэўна людзям які там займаюцца ну, тэатр трэба сказаць увогуле рунд легендарны там што створаны 83 86 ну, увогуле атрымаў званне спадарожнік цюга і ў гэтым годзе калі я правильно палічыў 35 гадоў так в этом годзе юбілей быў. гэта вельмі шмат немногія калектывы дажываюць до такога ўзросту Як думаеш у чым сакрэт доўга жыхарства рунда у і сёння уже калі займеў э, сваю нібыта пляцоўку працягвае існаваць по-ранейшаму дзеці займаюцца но ну, я думаю перш за ўсё гэта ведаеце я думаю что не кожны у не кожны педагог можна працаваць з дзецьмі і працаваць такім чынам што яны ўспрымаюць яго на сваім узроўні што ён не дамінуе скажем ну ва ўсім ён як бы э, шукае гэтую мову і ну, сама галом што ствараюцца нейкія рэчы і гэтыя рэчы як бы праўдзівыя я допустим ну памятаю спектакль маленькі прынц і зараз помню што нават для аматарскага тэатра гэта было на той час ну, безумоў ты, да? ты маленькая да. прынц гэта было ну хотя б ну так скажем эксперыментальна ну это это это як бы не быў такі як звычайна такі касцюміраваны э, нейкі такі ну можа безгустоўны нейкі такі аповед мульціка гэта быў ну сапраўды спроба разабрацца ў адносінах паміж ну, паміж людзьмі у Вось я думаю самое главное что гэта ёсць нейкі рухавік гэта Ірына маркава кіраўнік тэатра які вось рухае гэты проект там зараз уже гэта і кінашкола здаецца і што гэтых далей і кожнае все што яно все што яна пакінула ў дзецях як бы у все што яна ну, як бы адчуванне тэатра што пакінула яна ў людзях яно і дапамагае ісці наперад далей мы зараз зробім паузу вернемся да прагулянкі праз некалькі хвіліна пакуль нагадаю нумар для смс 9705 а regret. inside працягваецца шпацер па мінску тэатральнаму кампаніі з акцёрам романам падалякам калі маеце пытанне альбо вам ёсць што дадаць да слова романа дасылайце смс на нумар 9705 прапаную зараз э, завітаць на вуліцу верых оружий менавіта там некалі месціўся альтэрнатыўны тэатр э, які праіснаваў 10 год каля 10 гадоў а Э, дзе менавіта на вуліцах оружжа знаходзіўся і чаму менавіта сюды табе захацелася сёння завітаць ну гэта таксама трошки звязана з тым что мы рабілі спектаклі э, так, так. пэўным часам так так і пэўным часам так давялося что гэта пляцоўка нами выкарыстоўвалася для паказу аднаго са спектакляў я б трошки э, адразу не да будынка падышу а трошки па ваколіцах пахадзіў зараз і потым пяройдзем да будынка самого Э, цікава месца было гэта э, стражоўка і таксама там палац пала дзяцей моладзі mm -hmm. які зараз знаходзіцца дзе потым якраз і месціўся пасля гэтага чырвона будынку тэатр жонт і гэта быў абсалютна і зараз ёсць но на той час як бы наш адзінства быў абсолютно касмічны будынак это э, вось такі кантраст на і э, мы там вялікі па-першае і па-другое мы там просто бегалі як па нейкім касмічным караблст там такія ж вокны такія ну як бы круглыя такія выходзіць якія на дах і пасля такого утульнага чырвонага будыначка як бы такого доміка цацачнага гэта быў просто нейкі нейкі здаровы здаровы касмалёт які як бы і я думаю што у просто зараз у мяне адчуванне такое што там можна згубіцца просто за три за три секунды ніхто цябе не знойдзе і вось калі выходзіць потым з будынка ісці ў кірунку альтэрнатыўнага тэатра можна таксама завітаць яшчэ на месца дзе ўжо такого няма там старжоўскі кірмаш быў там прадавалі ну э, мы там купілі аднойчы сабаку там нейкі ну там папугайчыкі жывёлы не такі з, э, та сама рынок быў і паехалі значыць сям'ёй і у ну як заўсёды гэтыя гаспадары так трымаюць гэтых гэтых малых што просто дзеці адразу кідаюцца на першага просто чалавека і забіраюць яго і ну, забіраюць это малого камячок гэты і як бы адняць яго немагчыма ўжо просто і зараз я просто не так ну там праязджаю зараз там мне нейкі здаецца помнік стаіць не памятаю Вось і таксама такое чыстае поле ўжо нічога няма а раней бы такі як бы жыццё веравала кожныя выходныя там і і далей спускаемся А вось калі падыходзіць да альтэрнатыўна тэатра з боку вось якраз гэтых кукурузак таксама вось як толькі яны там пачалі будавацца і з'явіліся для мінска это было ну як бы у Но... Еще один э, космический это, Да, э, высадились инопланетяне там и там. И у меня вся брожила в одной из этих э, кукурузок. И э, это было так, ну, вельми, вельми престижно. Але, кажется, что... там квартира не вельми зручная, не вельми комфортная. Ну, так, але, ну, на той час давалось, что это, как бы, лепшее житло в Минску. И, как бы, что, ну, вот, ты живешь... Ну, район да, таки, комаров, да, ты, ты живешь в неким там супер стылевом доме и так далее і вось мы часта хадзілі другу госці і былі заўсёды такого я быў кукурузка ну, таксама не цікава як як прылепліваюцца да гэтых будынкаў нейкія такія назвы мянушкі як бы чаму мне ты кукуруза хаця я выгляджу мне не так астацца так не, не вельмі прыходзіць <laughs> менавіта да гэтага але ўсё ж такі вось прычапілася і по потым якраз праходзім гэты кукурузкі і выходзім на падыходзім зараз дзе знаходзіцца у bank i konsulstwo Polszczy. І вось якраз у тым будынку, дзе зараз здаецца гэты будынак таксама ён быў адзін. Мне здаецца, ма можа быць ну, зараз складана мне прыпомніць, ці, ці то займае ён за, займаў зараз тую плошчу, якую займае польскае консульства, ці толькі там, дзе банк быў здаецца, можа быць і там і там і ці толькі банк. Ну і вось і так такі лёс да? там дзе быў веравала мастацтва раней зараз як бы кіруюць фінансы і э, <laughs> на той момент дапамаг каб фінансы яшчэ побач павіравалі у тыя часы калі бы альтэрнатыўны то можа ён бы яшчэ існаваў па сённяшні дзень але хаця ну ведаеш там э, былі спонсор на той час вельмі салідныя які падтрымлівалі гэты проект наколькі я памятаю і э, ну той у той час падавалася што гэта такая ну вольная сапраўды свабодная пляцоўка дзе дзе нам нам просто здаецца за нейкі там ну умоўна ці вугле там бясплатна дазволілі сыграць спектакль па харамсу і на на той час таксама там дзеці якія іграюць ну, спектакль па хармсу гэта незвычайна неяк ну так як бы харамвогуле бы складаная гісторыя для ну успрыняцця не, не, не ўсе разумеюць маленькі прыздарыч таксама мне здаецца э, трэба дарасці да маленькага прынца чужо пра хармса Вось але мы ўдваіх з, з маім сябрам які якраз жыў у кукурузе гэтай ось все, все з'ядноўваецца мы ігралі вось спектакль по хармсу і і сама цікава што прыходзілі такія дарослыя людзі глядзець на гэта не это ну, не дзіцячы спектакль быў ну, ты на, на дарослыя спектаклі альтэрнатыўнага не хадзіў хадзіў ну, зараз ужо такія ўрыўкі ўспаміны чамусь не да? неверагодная атмасфера якая пачыналася яшчэ на ўваходзе да, да глядзельнай залі а Что там адбывалася не памятаеш ну, я, я памятаю що там як бы можна было спакойна там некі такі зоны былі як бы можна было спакойна там выпіць кавы ці там што ці ці патусавацца ну, так... не парадны да, да, да, это быў як бы такі ну уся і таго часу безумоўна накладваецца атмасфера і таго што была такая трошкі з жаданне зарабіць як бы такі тэатр э, які можа дыхае разам паветрам з усімі як бы такі сучасны можа ідзе як бы ў крок у крок э, вось часам гэтых далей і вось я зараз памятаю просто каб скончыць трошки з гэтым будынкам памятаю что безумоўна там там на цяперашні момант там унутры не было такого як бы сцэнічна абсталяванне там такіх рымёрак і гэтак далей все было даволі так э, э, ну по-партызанску трошки як бы так умоўна але ну атмасфера была суперская і наш спектакль успрымалі дарослыя просто просто наўрад два дзіцёнка як бы э, якія іграюць хармса і, і трошки нават разумеюць что что там мелася на увазе самое галоўнае не, не, не, не э, <laughs> без э, скажем так не без разумення вот это цікава але калі адысціся крыху ад менавіта дзіцёнкаў вярнуцца да альтэрнатыўнага не толькі альтэрнатыўнага тэатра увогуле да гэтага студыйнага тэатральнага буму у які адбываўся напрыканцы 80-х пачатку 90-х гадоў э, хаця недоўга і праіснаваў гэты бум але вось сёння гледзячы на тое мінула як думаеш чым быў выкліканы гэты бум ну калі э, як скажем фінансавыя і сацыяльныя элементы яны э, цяжкія мне падаецца што існуе патрэба у ў у творчасці яшчэ больш ну, скажемля знікла что будем гэта знік ну часы змяніліся ну яшчэ такі романантызм як бы пе -пе пераходу ад ад скажем ад савецкага мінулага да да незалежнай дзяржавы яно дае таксама разуменне таго што вось мы зараз можемм без ну, без кіраўніцтва з цэнтру як бы ну зрабіць нешта сваё і не і выявіць сябе я думаю што все все аб'ядноўвалася цяжкія часы і як бы з іншага боку э, спонсары таксама разумелі што трэба як бы што культура гэта культура якую трэба падтрымліваць і што як бы трэба дапамагаць творчым людзям напэўна просто все аб'ядналася разам ну, гэта быў дарэчы першы недзяржаўны рэпертуарны тэатр так. як думаш ці змог бы сёння ці змог бы але тым не менш не э, ці была яго будучыня ці, ці была бы яго будучыня ў сённяшнім дні Ой, цяжка я, я разумею што в адну ту ж ваду нельга вайсці двойчы там як бы сённяшні глядач іншы трошкі і запатрабаванні трошки іншы і уже нагледзеліся ўсе шмат чаго і вот як бы мы сталеем і усе гледачы таксама сталеюць разу это сама набіраюцца свайго вопыту карысных і некарысна там жыццёвага просто а я думаю что калі б зараз ён узнік гэта ну, напэўна быў бы трошки іншы фармат праз некалькі хвілін вернемся да э, прагулянкі завітаем яшчэ адзін тэатр створаны як недзяржаўны тэатр дзея You should know that nothing leaves сустрэчы Віталя Краўчынкі мінская брукаванка гулянка па-мінску тэатральнаму кампаніі з акцёрам романам падалякам працягваецца дайшлі мы да вуліцы ну як дайшлі так, пераскочылі таму што дайсці ад э, веры харужа да чайкінай э, трэба я не ведаю колькі ведму э, больш за гадзіну дакладна мой трэба да пра праз увесь горад прайсці да і спытацца ў сябе перад тэатрам дзея ввогуле на Шикона, мне здаецца назва была так дзе які э, знаходзіў зараз знаходзіцца зараз ты новы драматычны тэатр на вуліцы ліза ведаеш дарэчы чаму называется хто такая ліза чайкіна ну, ну напэўна нешта не ведаю раскажы я тебе скажу гэта значит удзельніца партызанскага руху так, так гады вялікай чын так. вайны герой савецкага саюзу але да іншых герой да герояў тэатральных звернемся што ці таксама так, так разумене што звязвае з тэатрам дзея Навеша ну, ведаеш аналізуе адразу месцазнаходжанне гэтага тэатра аўтазавод безумоўна это это як бы ну калі ты прыязджаеш э, на аўтазавод па-перша мне не вельмі падабаецца гэты раён не ведаю чаму у сэнсе падабаецца растлумач чаму не падабаецца вось ну, ну пры ўсіх там архітэктурных там як бы э, штуках не падабаецца вось гэта суразмернасць будын будынкаў людзям двухпавярховікі гэты як бы і ты крочыш нібыт у такім маленькім горадзе там як бы але ўсё гэта э, э накрываецца зверху аўтазаводам бо калі э, ну 6 гадзін там прабівае народ просто як это самая крака э, выліваецца на гэтыя ўсе вуліцы я она просто іх так залівае просто залівае ты <clears throat> павярховікі она пералівае гэта ўсё і ну так акіян затопліваеццакраці там Я маю на увазе, што як дзіўна, што гэтым месцы як бы восьменыта там узнік тэатр як бы і, і такая назва яшчэ дзе і дзе я менавіта не дзея, а дзе я там да? праз э, э, як ён там можа, можа выжываць <laughs> Не ну у нас былі ведаеш былі такія як бы штукі, што што трэба ўсё ж такі гэты тэатр, театр ну не неяк вось этот цэнтравых гледачоў неяк забав заваблівать туды не ведаю там аўтраўбусы ну, тран... <laughs> мы про гэта сур'ёзна думалі ну а калі там ігралі адзін спектакль што трэба ўсё ж такі як бы таму што месца сапраўды ну, я першы такое... раз калі э, гэты тэатр шукаў яго доўга шукаў я спазню сёння на спектакль мяне пусцілі ў залю таму што я пакуль блукаў гэтых дварах мне сказалі ідзі праз двары выходзіш з метро і ідзі праз двары mm. так я і блукаў вельмі доўга Вось там як бы ну, мне, мне крыўдна, што як бы такая ну прастора она там цікавая была прынамсі я до там зараз не быў не быў але калі мы там ігралі спектаклі романтыкі там Так а, а, не гэта ўжо гэта ўжо пастаноўка была гарцуева і гэта ўжо быў як бы ну праект тэатра ну дзе яшчэ тады здаецца называўся дзея раз гэта ўжо 2004 калі назву Ну я не памятаю калі змянілі назву але здаецца 9 э, міколай трухан заснавальнік тэатра э, пайшоў жыцця але толькі ў 2004 быў да, у 2004 ён быў перайменаваны ў новы ну, мы зайцца яшчэ паспелі ў гэты ну, не ўпэўнена але зайцца мне яшчэ тады называўся дзе і э, вельмі цікавая там ну такая малень маленькая сцена на якая абвешана э, па, па, па, па перыметру по такому прост простакутніку як бы дзе ваку вакол вакол сцены се гледачы і таксама вось такая камернасць і, і з інш, з іншага боку як бы такая зусім блізкасць да, да гледачоў і літаральна там ну не ведаю колькі паўметра і ты ўжо бачыш гэты вочы гэтых людзей все у гэтым выпадку безумоўна ну, нельга <laughs> як бы пропускать нічога ты не можаш так скажем расслабіцца як часам можна зрабіць на вялікай сцэне калі ты нічого не бачна Вось а, і гэтак далей А вось такое цікавае цікавнае дзіўнае месца дзея я Вот. І, і цікавыя людзі прыходзілі на спектаклі, э, безумоўна, часам цікавыя, а часам гэта былі школьнікі. І вось тады пачынаўся да, і ты вось тады пачынаўся э, сеанс змагання залы вось і таму што як бы гэта адчуваеш сябе на футбольным полі калі ты іграеш і каментуюць усё што ты робіш як ты робіш чаму ты робіш ну і нейкі парады яшчэ даюць што гэта ўжо няма што трэба рабіць ну у, ну, <laughs> ну, у нас шчасця няма Ось, і, ну я ніколі я ніколі не быў за тое каб ну як бы маладога гледача як бы ці школьнікаў ну под нейкім прамусам весці ў тэатр таму што гэта дае дае свае наступствы і акцёры канешне безумоўна пакутаюць калі ці э, часам вот как э, вырабатываецца такое антидот вырабатываць калектор э, уже все роўна что як ідзе так вяртаешся да гэтага месца як бы з гэтыя двухпавярховы будынкі сосны які там растуць аўтазавод такі як бы гігант вось гэта такое дзіўнае спалучэнне для мяне безумоўна дзіўна это як такая выспа выспа ну, на іншай выспе то Вот, як пасярод, пасярод возера такая выспа выспа не ваша і хто даплыве туды на лодках але выбухнула да. выспа калі быў створаны тэатр труханым баркоўскім э, правда 92 годзе тэатр займеў статус гарадскога мова засталася ўсё яшчэ беларускай э, але але паступова она знікала як думаш на дані статусу э, дзяржаўнага статусу гарадскога тэатра ці не ці заўсёды гэта добра Таму што я вот напрыклад ведаю э, прыклады калі маладыя ствараючы нейкі свой альтэрнатыўны тэатр калектыў э, ад таго што хочацца грошай каб нешта аднекуль фінансавання паступала імкнуцца стаць дзяржаўнымі а выніку калі становіцца дзяржаўнымі альбо развальваецца калектыў альбо развальваецца каманда якая э, стварала гэты тэатр Ну, на жаль так я думаю что просто есть сістэма пэўнай працы ў дзяржаўных тэатрах і на жаль э, па многіх пунктах э, безумоўна залежыць ад кожнага э, кіраўніка і ад каманды якая працуе паступова ператвараюцца ніткі міні-завод па выпуск па выпуску прадукцыі і не зважаючы на тое як бы по для, для чаго зараз гэтая прадукцыя што менавіта хочу сказаць гэтай прадукцыі і пра што празмаўляць гледачом хочуць як бізнес-план гэта добра але калі гэта адзінае што ёсць бізнес-план як бы да, як, як як найбольш прадаць незалежнасць ад якасці і і звыш мэты то это робіцца безумоўна сумным а памятаеш які спектаклі там глядзеў Ці толькі пры, пры, прыязджаў на будынак паглядзець і па іх сыграць сам спектакль. А, нешта я глядзеў там нешта там прывозілі А ну потым вывозілі э, нешта там фестываль нейкі mm. быў на это пляцоўцы А ну тады яшчэ глядзеў ну, это ўжо з гэта звязку з гэтым спектаклю там глядзеў Александр гарцовы спектакль тры жызелі яшчэ там ну, шо... ўжо, да, скажем, пазней, уже пазней на да. Вось, а вот гэтыя спектаклі нешта глядзець зараз уже не памятаю шчыра кажучы не памятаю як некаторыя сёння уже не памятаюць дзе месціўся раней маладзёжны тэатр яшчэ один э, яшчэ один тэатр даю да руінаў э, былога будынка якого прапануем зараз таксама завітаць маладзёжны які месціўся былым кінотэатры спартак і по-моему, Спартак, или не помыляюсь, так и назывался кинотеатр. Ах, ну, кинотеатр я уже не памятаю, а вы все же памятаю, когда был молодежный там. Ну, когда театр белорусской драматургии, так. ранее вольная сцена. Э, так само, пытание то же, чему сюда ноги ведут? Ну, вот э, мы просто так перескочили на, на автозавод, а худшее было бы зараз спуститься вниз аль альтернативно, как раз про вольную сцену, куда речь так само можно зараз зачапить трошачки таму што это вось таксама на на малым такім ну на на малой адлегласці адзін аднаго стаіць два тэатры як бы тады яшчэ вольная сцэна зараз тэатр беларускай тэрмтургіі і маладзёжны тэатр ну, ну уже адзін стаіць маладзёжных уже няма там да зараз уже няма ведаеш ну вось могілкі вайсковыя здаецца могілкі і тады ж пра гэта не думалі ну як бы не задумались пра гэта прыходзілі ў тэатр ўсё і і глядзелі перш у спектаклі і, і не ведалі не разумелі гісторыю гэтага месца что ты ну царква царква там вольная сцена маладзёжны тэатр і, Але зараз так ну, просто аналізуючы, што э, так так ён зроблены быў, што э, такі ну, халадок там унутры ўзнікаў чамусьці не ведаю ну, просто можа быць зараз я ўжо прыдумваю, але і саграваўся толькі гэты тэатр вось ну, на маю памяць тады яшчэ працаваў там Сергей журавель і мы пайшлі на спектакль пра сальвадора далі дзе ён іграў вось менавіта ролю самога мастака і на той час як бы мне вельмі спадабалася як працуе э, Сергей журавель як ён трымае залу і вось про той час што мы казалі разумееш такое вось час пераходу калі эта свабода нават адчувалася вось У, у, у, у, у целі чалавека на сцэне вось такая разняволенасць і не, ну такая не залішняя раз, разнявольнасць разнявольнасць у сваім вобразе у тым што я начуваю сябе на сваім месцы у тым што як бы ён іграе і ну і сам будынак як бы на трошки перароблены таксама такі эксперыментальны на мой погляд тому што як бы там унутры трэба праходзіць бы э, трэба было праходзіць зала як бы праз сцэну нават сцэна як бы вось, побач была і, і, і ну, іншага ўваходу не было зал як прайсці трошки ну а, а, абагнуць сцэну і зайсці у у глядзельную зал. Ну і, і вось гэты две выспы вольная сцэна і маладзёжны тэатр як бы яны такі таксама такі э, побач э, дзе на вольнай сцэне веравала там беларуская драматургія ці, ці тады яшчэ э, Шекспір э, і гэтак далей і тут дзе таксама маладзежны тар дзе спрабавалі такую можа на, на зараз калі казаць такі новую драму можа быть да? трошки як бы такі ну на той час новую ну, маладзёжную ну, да, да, да. Так. так, сучасную Вось і ну напэўна ўсё ж такі ну там безумоўна зараз скажуць что там ну по горада на маёнках стаіць да? і як бы што но ну, э, калі все ж таки думаць про тэатр на гэтым месцы напэўна трэба можа можа падумать трошки тому что все ж таки як бы э, земля яна мае такую памяць невялікую вялікую я б сказал нават наадварот і все ж таки як бы новое месца ёсць новое месца на да? яно дапамагае можа быть Зробимо чергову паузу. Е, Незабаві завітаємо у Купаловський театр до його реконструкції. I don't wanna know. from this evening falls. Light shining over, she's colder than she would show. I guess I'll just take the pill and fall into the meadow. This isn't who I am. I'm a soldier with a medal. All my gold turned to glass, and now I'm breathing fast. Someone help these hard times pass. All my gold turned to glass, and now I'm breathing fast. I need someone help these hard times pass. someone to help these hard times pass. Let me put my costume on. I've gone a million miles with the same crooked smile, and I always give you all you need. But I can see that you're dancing with the devil, so hope you brought your shovel. You won't get what you need if you're not down on his level. And it's okay, just a little mischief. Hotel rooms were made for this. I got you open like a butterfly inside you, made my soul cry. Find someone, find someone to help your hard times pass. All my gold turned to glass, and now I'm breathing fast. I need someone to help these hard times pass. All my gold turned to glass, and now steaming holes, and now I'm filled with holes. I need someone to help these hard times pass. If all your gold turns to glass, if I knew breathing fast, I am someone to help your hard times pass. Find someone, find someone, find someone your hard times pass. Find someone, I'm someone. Find someone to help your hard times pass. Мінская брукаванка. Гісторыя горада праз гісторыі яго жыхароў. Нагадую, што сёння шпацар па сваім мінску для насладзіць акцёр тэатра кіно артыст нацыянальнага акадэмічнага тэатра Мянкі купалы Раман падаляка. Нумар для смс нагадаю 9705 Раман мы пра гаварылі і перад эфірам часта бывае э, любім пэўнае месца ці пэўны будынак адбываецца рэканструкцыя яго мы палімантуем год два тры пасля забываецца і ходзім каля гэтага будынка не памятаючы і ну просто на ну, одну э, прыстасаваўшыся да нечага новага. Э, што тычыцца рэканструкцыі купалаўскай тэатр она была для ўсіх балючай, ведаму і для гледачоў і для артыста ўвогуле для ўсяго калектыва тэатра. Ты прывык ты можа ты прывык да новага будынка купалаўска. Не ведаю, напэўна прывык. Я думаю прывык, але ну, безумоўна там такі быў такі момант што калі экскаватарамі э, это ўсё як бы рабілася э, безумоўна я разумею галавой што гэта патрабаванне тэхнічны гэтак далей ну просто калі ну зараз у нас там пару дзён таму была экскурсія пакупалаўскую прыйшло так нечакана для мяне вельмі шмат людзей там тры паралельнай экскурсіі было там каля 200 чалавек было на гэтай э, экскурсіі як бы все хадзілі па татру ну і рассказывалі что там раней было і что зараз і як так і что як бы ну не сакрэт что для пабудовы гарадского тэатра як бы все скінулись умовно кажучи, жыхары, які ёсць «Ну, грошы там ці там па, па, па зусім маленькіх сумах, але гэты, гэты будынак быў для іх як бы такі зараз пускаць кромфаудінг зрабілі такі і, і пабудавалі яго сімвал такі быў, што мы на свае грошы зрабілі вось гэты тэатр. Таму і, і, бы, кожная цаглінка там <laughs> такая можа сказаць стаіць некае імя там на, на таму як бы з гэтага пункту гледжання ўвогуле як бы архітэктурнага ну ну Ну, як бы не сакрэт, што нават у той жа вільні часам нават не зносяць і старыя драўляныя хаты, якія стаяць і там да конца да апошняга пытаюць э, стараюцца як бы кансерваваць іх ці як что-то павярнуць. Таму это, это, это як бы будынак з гісторыі, калі ён пераўвасабляецца становіцца более больш новым тады яго трэба зноў удыхаць гэта эту атмасферу ну, короткаскаць э, калі ты кажаш пра экскаватары які руйнувалісці на гэта ўсё ж эмоцыі эмоцыя безумоўна ёсць рэчыкі не выклікаюць некая эмоцыя ёсць рэчыкі выклікаюць эмоцыі то бок за гэта нешта стаіць вось што э, для цябе непазбежна было знішчана э, разам з гэтымі сценамі вось э, мяне зразумеюць акцёры такіх старых тэатраў дзе не было рэканструкцыі калі заходзіш у такі тадар безумоўна там там старое абсталяванне там але заходзіш у грымёрку і ты і ты як чытаеш па ўсіх грымёльных рымёрных століках э, кожную гісторыю чалавека як бы колькі гадоў ён працуе што вісіць яго там да, на, на, на століках і так як бы правесь будынак як бы кожнае месца ў будынку так яна такая ўжо прысвоеная она так трошки так абжыта і і безумоўна калі думаеш што тут працавалі да цябе яшчэ майстры то і што там хадзіла калідорамі станюта Стэфанія як бы і і астатнія акцёры знакамітыя і яны напаўнялі я думаю што ну, цеплынёй сваёй да любою сваёй гэтай сцены і гэта гэта хочаш ты не хочаш гэтага гэта, гэта, гэта, гэта, гэта, гэта, гэта, гэта, гэта перадаецца табе і вось гэтага шкада такой скажем можа быць некаватасці трошки па па па у параўнанні з там з ліфтамі якія ездзяць зараз на на шосты паверх да то як бы з безумоўна там з адной прыбіральную тэатры да? Э, <laughs> да якой трэба бегчы там да тады тады зараз там на у кожнай грымёрцы і і і душ табе і прыбіральні і як бы ўсё з адна боку безумоўна это камфортна але ну у тэатр ён таксама я кажу этой сцены яны просто ўпіталі і ўпітваюць у сябе як бы энергетыку тое што адбываецца но это не это не пытаецца адчуваецца не на ўзроўні як бы інтэлекту а просто ты ну як у любую кватэру одну ты прыходзіш табе утульна там а ў іншую ты просто сядзець не можаш ні хвіліны нават калі там нікога няма і І вось дакладна так з будынкамі яны як бы акрамя архітэктурнай значнасці ці это яны я думаю што ўбітваю сябе Ну я ўжо не кажу про то что там як бы бітае шкло под падлога каб была акустыка там знаходзілі там замураваны гарлачыкі там было месца на сцэне такое оно шыкованае было калі ты становішся гэтую кропку мама дарагая ты сіш у зале быццам табе навуха кажуць ну быццам ўсё навушніку табе кажуць і знікла ты, ты... ну ну да вось все знікае робіцца іншы у нас зараз суперсучасны тэатр я маю на увазе абсталяванне асвятленне гукавыя магчымасці а колькі гадоў купаловскім 16 16 а першы свой э, візіт першае знаёмства з купаловскім памятаеш памятаю мы пры мы прыходзілі э, яшчэ тады Віктор манаю сустрэў на студэнту і зладзіў экскурсію па тэатру і вывеў на сцэну ну э, в зараз ну сцена сцена ну выйшаў выйшаў інш ты зараз ну як бы я не адчуваю уже некая такого а калі ты першы раз выходишь на сцену это безумоўна у Ну э, такое адчуванне што нельга як бы хадзіць шмат вось па гэтай пляцоўкі трэба просто перасоўвацца такімі як бы асцярожнымі кропкамі каб не натаптаць <laughs> вы сваімі нейкімі э, такімі рухамі жэстамі як бы не не не не не разбурыць гэту атмасферу А сёння ўжо няма гэтага так? ну, уже можна прывык <laughs> не не там справа просто ты уже як бы ну ты ты як бы прывыкаеш да гэтага і ну няма не ну таго успрыняцце гэта як і пра і як пра мінск пра гэтыя будынкі у дзяцінстве табе здавалася што гэтая кукуруза шматпавярхую гэта касмічны карабель зараз табе падаецца што гэта папанула папанулае такое як бы ну нецікавае нейкае збудаванне да? і так далей як ты расцеш як, як у дзіцяці змяняецца колеры з узростам калі дзяцінства гэта такія вельмі насычныя колеры то далей то усё больш строгі шэры чорныя ну що ж трэба каб колерамі Наполняли сегодняшні життя. артисти наповняли э, життя нового будинку Копаловського театру. Каб про поколінні, поколінні. Э, мене тут уже не буде. Э, Коли це мікрофон. Ні, це не э, махчи. І ніхто буде з ніким розмовляти. І будуть узгадуватися по гэтых э, калідорах хадзіў падаляка, А вось за гэтым столікам грымёрным сядзеў падаляка. І ўвогуле тут чамусьці адзін падаляк. Падаляка завершаем поступова нашу экскурсію але на развітанне колькі пытанняў маю які не тычыцца непасрэдна гэтага маршрута okay. твайго чым для цябе мінск пахне альбо з якім пахам асацыюецца ты як запытаўся мне чтобы першая выскочыла да я зараз губіў яго не напэўна гэта вось калі раніца зусім рана рана то 6 гадзін раніцы ты выходзіш на вуліцу і вось гэты такі ну ранішні пах не веду чаму этот мінск а колер загаварыў пра колер колер мяняецца з цягам часу а зараз напэўна гэта такі шэра-блакітны гук мінска для цябе ну акрамя самалёту і чыгункі дзяцінства Ну, гэта банальна але гэта бясконцы без, без калі бясконца ездзіць э, аўтамабілі па па дарозе чамусьці так так асабліва калі дождь увогуле немагчыма нават по телефоне празмаўляць <laughs> якое месца у мінску каліну ёсць такую стараюся абыходзіць абыходзіць Не, можа цябе вынімаю. Не, ну такога, каб вельмі страшна, то страшна ж можа быць з рознай прычыны. Ну заўсёды хочацца абысці такі спальны раёны. Ну, як ну, бы такі, дзе толькі вось ты дамы, дамы, дамы, на кшталт, ну нікога не хоча пакрыць шабаноў ці там сухарева такія такі дзе толькі вось адны спальнікі такі вось туды чамусьці акунацца не хочацца. А помніка каму ці чаму на твою думку мінску сапраўды не хапае. Ой ну шмат шмат каму я зараз на скидку кажу Ваілюбы каву караткевічу Дывогуле альгерду <laughs> едыміну няхай будзе паболей. Ну, в залежнасці ад таго, дзе дзе ён можа, а вугле хацеў бы паставіць помнік станюці калі тэатра і каб э, ён быў цёплым каб э... не ты ж ёсць такі помнік да, ў швецыі да, каля нацыянальны тэатр помнік знакамітай актрысы і ўзімку можна падысці да яго там падведзены нейкі абагравальнік і можна проста паставіць для помніка і пагрэць руки аб яго вось я хацеў каб такой паставілі станюць Роман, дзякую за гэтую экскурсію. Мне застаецца нагадаць, што сёння гулялі па мінску кампаніі за акцёрам тэатра і кіно, артыстам нацыянальнага акадэмічнага тэатра Мянкі Купалы, Раманам Падалякам. Дякую.